ƙara biyu ka sha labari. Masu sauraron wannan tasha ta biyu ta FM a cikin shirin ƙara biyu barkanku da wannan lokaci. kuma barkan mu da sake saduwa da ku ta cikin wannan fili a littafin nan bagidajiya na biyu wanda Hadiza Adamu Shitu Mrs Nuhu na Marwa ta rubuta kuma Ibrahim da Maryam da Nana Hawa'u yayin Isa na kan kwana mai jama'a kwana ga suka haɗa gwiwa suka aiko mana da shi wannan littafi shirin da ya gabata mun bar iyalan abba inda suke karyawa har ma Mata shigo dukkanin su suka gaishe ta sannan abba ya bismillah kowa kuma ya yi yadda ake so suka so cin abincin bayan an kammala suka ci gaba da su domin rana asabar ce babu mai zuwa aiki karima ce ta so makoshi kalila ce ke kuma ina zaki je yaya wanka nake san na je na yo to ki shirya da wuri zamu je ɗauko samira airport to kawai tace ta shige an ta tace kai ba sabon ba an yi aure ko ina sai an nuna kalila mika hannu ya ja kunnanta da karfi tace wayyo abba ta faɗa cikin ƙara sakar mata kunne kar ka tsinke mata shi inji mama abba yace bar shi hukunta ta gobe ma sai ta sake yi ya saka mata kunne tana murzawa dan radadin da yake mata nan muka dakata wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba tace abba shine wai a dole mai aure ya sake kai hannu zai buge bakinta ta goce abba yace kaga ƴaƴanta suna kallon ka kana cin zalunta ashe har yanzu bata wuce cin zalunka ba abba sai a gaban wannan mijin nata zan matse bakinta ma sai ya jini mama ta ai kwa da ya nada maka duka ka zalunci matarsa a gabansa kalil ya dariya mama wannan mijin nata mai kama da lawurje mai zai ɗauka a jikina ummul hayra ta miƙe da sauri cikin fusata ta zuba masa rankwashi ka sake cewa lawurje ta fitar da gudu gaba ɗaya suka sa dariya antiya hanasu na cewa ni na san ba za ta barka ba na ga dai ranar da za ku girma da wannan shashanci tunda kalil ya faɗa karime zuwan sabir zuciyarta ta kasa nutsuwa jikinta ya sanyi ta zauna a bakin gado ta hada tagumi da ta biyu shin da wannan ido za ta dubi Samir mutumin da ya nuna mata tsantsar soyayyarsa mutumin da bai kyamace ta ba ya mayar da ita mutum ya nuna mata tana da yanci kamar kowane ɗan adam haka kuma shi ne kaɗai zuciyar take so idan ta ce ba ta son Samir ta yaudari kanta daidai da rana ɗaya ba ta taɓa fashin tunaninsa ba to amma babu yadda za ta yi ta kare kanta a wurinsa musamman yadda ta take amincewa ya sanar da abba abin da ke tsakanin su babu yadda za ta yi ta fitar da kanta a wurinsa dole ne ya ɗauka ta da shi ta ci amanarsa wannan tunanin da ta ne ya haddasa zubowar ƙwalla daga idanunta ta miƙe tana goge hawaye ta shiga ban can ƙasan zuciyarta da tunanin yadda za ta yi ta gocewa zuwa ɗauko sanar domin tana ganin yin hakan zai zamo tamkar cin fuska ne a gare shi lalle samir ɗin zai tabbatar da zargin cin amanarsa da ta yi tana cikin wanka anti umma ta kwankwasa mata kofa ta ce mata ya idan kin gama ki magana to kawai ta ce bayan ta kammala ta ɗaura tawul a kirjinta wanda ya tsaya iya gwiwarta sannan ta tsaya gaban mudubi ta tsane kanta ta kunna hand dryer ta baza gashinta tana busar da shi kalila yana sanye da wani yadi mara nauyi Dinkin rigar ya tsaya iya gwiwa kansa ba hula sai gashin sa kadai da ya kwanta da kanshin turarensa da ya mamaye ko ina shine shigo suna zaune a falon mama ya sallama ummal haira tace kaga angon bi ta zai ka biyo ta ne eh na biyo ta tana ina ya bata amsa yawa maza ka bi ta tana ban daki ya murda kofar ɗakin ya shiga ya kwankwasa kofar ban daki karima ta yi zaton anti ummal haira ce dan haka tace shigo na gama kalila yana jin haka ya buɗe shiga har lokacin tana tsaye tana gyara gashinta ya tsaya kawai yana kallon ikon Allah tunda yake bai taba ganin wata ƴar Afirka da gashi mai kyau da tsawo irin na Karima ba Karima tace tun azufa na gama anti na tsaya busar da gashi na ne duk ta shiru domin hango shi da ta yi a jikin mudubi kunya ta kama ta sosai ta kasa koda kwakwaran motsi Khalil ya taka hankali har inda take tsaya bayanta ya kama tsawon gashinta kina da gashi mai tsawo me yasa ba za ki salon ba zaki ta wahalar da kai gaba ɗaya karime ta daskare a wurin saboda tsabar kunya sai wani irin abu da ta yana wa jikinta kalil ya sauri ya juya kamar wanda ya tuna wani abu ya fita ya ja mata kofar karima ta duba kanta kunya sosai ta kama ta har tana jin ba za ta iya sake haɗa ido da kalil ba bayan ya fito daga ban ɗaki sai ya tsaya tsakiyar ɗaki ya rasa abin da ya hana shi tafiya ya ta tunanin surar karime da ta tsaya a ransa tabbas idanuwansa ba su gaji da kallon Karime ba haka kuma ya dinga jin yana kwaɗayin ganin ainihin Karime fiye da ganin da ya mata yanzu ya zauna a bakin ta, tabbas yarinyar tana da kyau sai dai ba ta daga cikin tsarin irin matar da yake so ya aura Karima koya take ba zai taɓa iya rayuwa da ita a matsayin mata aure ba sai dai ido da baya masa shamaki tabbas yana son karewa Karima kallo ko hankalinsa ma ya kwanta bata zaton samun sa a ɗakin ba tunda ba ɗabi'arsa ba ce shigo musu ɗaki ya zauna don haka ta fito daga ban ɗakin sa ne ya sa ta tsayawa a bakin kofar ta kasa fitowa ya ɗaga ido ya ƙare mata kallo ba haka so ba domin wannan karan ta ƙara ɗora wani tawul ɗin a saman kafaɗarta oke kunya ta ma kike ji to bari na jira ki a falo amma kar ki ɓata lokaci ya sa kai ya fita ta bayansa da kallon mamaki tamkar ba kalil ɗin da ta sani ba ne diye wani laushi ya ara ta shirya cikin atamfa wadda aka yi wa ɗinkin dogon riga har ƙasa kala atamfar ruwan kofi ce kalar ya sake fito da hasken ta, ɗinkin dogon riga da ya kama daga sama ya haɗu sosai daga ƙasa ya kuma buɗe tare da bayyanar da surar jikinta ta yi matuƙar yin kyau sannan maimakon ta fita sai ta koma kan gadonta ta kwanta anti umma ce ta shigo ta ce ke ma yana jiran ki fa kin manta da shi ne gari ta marere ce anti umma kaina ne yake ciwo o oh, sore bari ne masa magana ji antu umma bata jima da fita ba sai ga ta ta dawo ta wuce ban daki kalil zauna a bakin gadon da take a kwance umma ce tace baki da lafiya idanuwanta na kan in yatsin hannunta domin har lokacin kunyarsa sosai take wai da gaske kanki ne ke miki ciwo ya tambaya tunda na tashi da ciwon kai na tashi sai dai baya min tsanani su yanzu da mike tsaye take ya dore fuska magani kawai za ki sha mu tafi kin san samir bakon mu ne zai zo ne dan taya mu murna aure dole ne mu je tariyar sa tare ya kamata ki daure ya fita ta bi shi da kallo cikin zuciyarsa sam baya kauna abin da zai hana shi tafiya tare da kalmi domin ya san yin hakan zai nuna samir haɗin kansa tare da amincewa ya karɓi karime a matsayin mata babu wata tantama yana son sanar da shi ya daina kinta ya shiga ɗakin mama ya tambaye ta magani ta ɗauko ta bashi sannan ya kira su mai ya bata ya ce ta kawai karime idan ta sha ta same shi a ƙasa yana jira su babu yadda karima za ta yi dole ta ɗauki mayafinta bayan ta samu sakonsa sai dai kallo ɗaya za ka yi mata ka tabbatar ba ta da walwala sabanin su mai da ke jin tamkar za ta tashi sama dan murna da farin ciki ta yi kyau har ta gani cikin wani farin swissless wanda ya amshi jikinta ga ƙanshin turaren ta duk inda ta gifta turaren ne ke tashi sumayya ce saurin fada baya ta zauna dole ce ta sa karima zama a gaba kalil ya kalle ta ya ga yadda ta haɗe fuska shi kamtini ya gano ba wai ciwon kai ne kaɗai ke damun ta ba ya ɗan yi murmushi ciwon kai ya faɗa a sarari sannan ya dariya har da ɗan dukan su tayar mota ta ɗago idan ta tabi shi da kallon me kake nufi wani abu ya tokare wuyanta ya hana ta magana ji take kamar zuciyarta za ta bindiga ya sake dubanta ta haɗe rai fiye da yadda ta yi ɗazin ba a buƙatar fushinta a daidai wannan lokaci da yake shirin cimma wata manufata sa. duk da ya ji wani abu cikin ransa wanda ya sa zuciyarsa ya zafi amma sai daki ya waiga ya ce sumayya kin ba ta maganin da na baki kuwa na ba ta yaya kuma a gaban mama ta sha ya sake duban karimi ko da akwai abin da yake damun ki bayan ciwon kan ta ɗora kanta jikin hannunta awa ba komai haka ta ce cikin wani irin yanayi ban yadda ba ya faɗa ya gangara gefen titi ya faki ga alama kamar fushi ma kike ko ne muke laifi ne ya rungume stiyarin yana kallanta ba komai yaya mu kai mun laifi ba Waya me muke yi ne anan sumayya ta tambaya ganin yadda ya tsaya gefen hanya ba tare da wani dalili ba yace sumayya ina rarashin my princess ne ban san laifin da ne ba duk ta wani haɗe mun fuska ya kama sumayya amma yaya shine zamu tsaya nan? ka sani fa yaya samir yana can yana jira yanzu jirgin su ya yi minti goma sha biyar da sauka tunda ban yi laifi ba sai a sakan min fuska idan ba so kike mina anan wurin ba kalil ya manta da su ya ci gaba da rarashi ran su ya ɓaci sosai hasali ma tana jin kamar motar ba sauri take ba yadda ta ɗokanta da ganin samir sai gashi yayan na ɓata mata lokaci akan wata abata ta buɗe motar tana mita ni bari na je na shiga tasi ku shekara ana karima ma ta buɗe motar ta kamo hannun su tana ba ta hakuri da kyar ta shawo kanta ta zauna ganin da gaske yake yasa ta zauna ta murmushi dan Allah mai diya mu je kaga ka bata su rai ya ware hannayensa laifinki ne da kika hargitsa na. to shikenan kai hakuri mu je kawai ban yarda ba har sai kin mun alƙawarin ba za ki sake haɗa fuska ba har mu dawo na yi maka alƙawari ka fi ƙarfin wannan aure na Sumayya da ke jin su ji ta yi kamar ta shaƙe ta dan bakin ciki da takaici wai me dalilin da yasa yake biya wannan bagidajiyar har take nema ta saki ta ja tsaki ta ɗauke kanta tana kallon titi kallon ya ce karime ban fa yarda da abin da kika faɗa ba har lokacin zuciyarta a ta take amma babu dama ta masa shu zai dame ta da tambaya ko ba komai ta ji daɗin kulawar da yake nuna mata don haka ta ce menene baka yarda da shi ba cikin abin da na faɗa wai na fi karfin komai a wurin ki ina shakkan magana ni ko ban ga abin da zai sa kai shakku ba matsayin da kake da shi a wuri na ya zarta abin da ka bukata zan iya yarda da ki idan har na ga kina bin dukkan umarni na sautin waka ne ya hana su mai jin dukkan jira su a hankali take bin waka zuciyarta ta yi haske har suka isa filin jirgin yawancin mutanen da jirgin ya sauke ne a harabar wurin wasu na tsaye wasu na zaune wasu kuma na fitowa su ce ta so mu hango shi ta ce yaya gashi can karima ta kai idanta inda sumayyan ke nunawa yana zaune sanye da dogon wando jeans baki da shirt grey ya dora bakar face cap a kansa yayi tagumi da hannayensa karima da ke tsaye kirjinta ya dinga bugawa da sauri take idanuwanta suka sauya launi tamkar za ta fashe da kuka ta hango sumayya a bayansa ta rufe masa ido da tafukan hannayenta wani irin abu ne ya rufe idanta har bata san lokacin da Khalil ya rike hannayenta ba da kyar take iya hangen gabanta har suka iso inda yake tune miƙe tsaye yana dago idan sa ya dubi Karima da Khalil duk yadda yake zaton ya yake ce Karima a cikin ransa wannan ganin da ya mata da Khalil ya huro wutar kaunarta take kishi ya rufe shi ya dinga ji kamar ya shake Khalil din aure welcome Khalil din ya ce masa ya saki hannun Karima suka rungume juna Samira ya dago idan sa suka haɗa ido da Karime hankalinta ya mugun tashi ganin yadda idanuwan Samir din suka kada zuwa launin bala'i sannan ya bita da kallon zargi sun saki juna Samir ya ce ina ta kamar na aure sai dai fa kai mun wayo na so a ce na riga ka zama ango dan na kada maka gangan goro idan baka kada min ba ai ni na kada maka ya kamata a ce kai ma kai aure fa Samir ya dariya lalle mutumin kai yanzu har ka samu bakin yi wa mutane faɗa Khalil yana kokarin buɗe murfin motar yace Allah da gaske nake ya dace a ce ka fitar da mata samir ya buɗe ba shiga dole ta sa kare mazama a gaba samir ya ce ka gane ko ni kaina ina sha'awar soyayya daidai wannan lokacin sai dai har yanzu ban ga yarinyar da nake so ba shiru suka yi su na waɗansu da ke ko kowanne da irin abin da yake tunani cikin ransa musamman su mayya da ta ji kanta na juyawa kalila ce ai ruwan ido kawai ke damunka amma abba zan gaya wa ya ka. samira ce insha Allah ni zan fitar da matar da ta min da kaina sumayya ta takure wuri ɗaya ta takumi kamar kazar da aka kamo daga ruwan zafi samira ya dube ta ya dai kanwata yau ba magana ta ɗauke kanta kawai ita ta san abin da ke cin zuciyarta ya sa hannu ya janyo haɓarta yana kallon ƙwaya idanunta ko ba ta faɗa ba ya hango kwallar da ta cika idanunta my sister ko biki murna gani na bane na lura yau baki da walwala sumayya na mutuwar sansamir ba za ta iya fushi da shi ba mai tsawo akwai abin da ya taba zuciyarta ta bashi amsa kwallar da ke shirin zubo mata ta ƙara sulalowa oh sore ni na taba ki ko ki gafarce ni da so mu share mata hawaye ba na so kar ki saki asara hawaye ki san ba su ji abin da ke faruwa a baya ba duk yadda Khalil ya so su yi hira hakan ya gagara tana Karima ta gama rudewa da ganin halin da Sumira ke ciki ƙoƙarinsa na nuna rashin damuwarsa bai hana hango tsananin tashin hankalin da yake ciki ba har suka iso gida kallon Samira yake yi menene yasa ta kasa jurewa Sumayya da ke gefansa na ta zuba masa shagwaba ta yi gaba da sauri ta wuce ɗakin su ta faɗa kan gadon ta hawaye sun kasa fita daga idanta sai zuciyarta da ke suya tabbas abin da ta gudana ya faru kallon da Samira yake mata kallo ne da ke nuna zargin ta zahiri ba haka ta so ba ta so su fahimci juna ita da shi ko kaɗan ba ta son ya zarge ta wannan ne ya dame ta ta dinga juya akan gadonta da cewar zazzabi ne ke damunta tsawon wannan ranar ta kasa fita falo kamar yadda ta saba kalin ne yake ta zirga zirga tsakanin ɗakinsa da falon duk a ƙoƙarinsa na nuna damuwarsa a kanta washe gari tun da sassafe ta nufi kicin don ta masa hidimar kayan karyawa ita da anti umma da sumayya karfe takwas suka kammala sannan suka yi wanka suka shirya domin karfe goma ne za a haɗu a makarantar islamiyyar su don yi mata sallama kamar yadda suke ga duk ɗalibar da aka yi aure ta bar makarantar sai dai sallamar karime za ta haɗa har da bikin saukar su ta hadda wadda duk 'yan ajin su suka yi an yi shirin yin bikin saukar ne daidai lokacin da za a yi hutun azumi kasancewar za a yi karima sallama suka yi shawara haɗawa da bikin saukar ta ta ita kaɗai domin sun yaba kwazanta ta jima tana fita gasar karatun alkur'ani ta yi wa makarantar mai hidima sosai gaba ɗaya harabar makarantar ta cika da jama'a shigowar manyan mutane cikin makarantar ya faranta ran malaman nasu karima sanye da riga a tamfa sufa ta ɗaura after dress ta zagaye mayafin rigar a kai tana tsaye tare da kawayenta kalil ya hango ta ya dubi yawan jama'ar da ke wurin waɗanda manyan mutane ne mafi akasarinsu kuma duk maza ne cikin wannan jama'a yarinyar nan za ta fito gaba ɗaya rikice rasa da ya dinga jin tamkar ya ce ta koma gida an fasa bikin karamawa kayan sun amshi jikinta kamar balarabiya fuskarta ta ƙara yin kyau a yanzu shi da kansa ya gama amincewa kyakkyawa ce gaba ɗaya rikici cikin ɗan ƙanƙanin lokaci san baya buƙatar ganin karime gaban waɗannan ɗumbin jama'ar da sunan za ta tsaya yin karatu ya zama dole su ba idan su abinci don ba idan da zai kalle ta bai so sake kallon ta ba inda yake tsaye akwai tazara da inda suke dukkansu suna tsaye ne a bakin ajin da suke jiran umarni dan tsayawa jiran yi mata izinin surorin da za ta karanta wata ya hango ta nufo inda yake fuskar ta lullaba da duka malama dan Allah tsaya ta sauri ta tsaya domin ta gane shi idan babu damuwa dan Allah ina son aran abun fuskar nan take ba damuwa zan iya baka ta soma kokarin cirewa yace oh no bar shi kawai a fuskar ki har sai kin karasa wurin ki ba karima ki ce ta sa in ji kalai yarinya ta ce ai na san ka babu damuwa zan bata nagode ya ce mata ba komai ta faɗa lokacin da take tafiya tana zuwa wurin ta cire ta kira karime gashi in ji mijinki ya ce na baki kisa karima ta dan bata fuska kin ganshi can mu yake kallo dan Allah ki karba kisa tana daga ido ta hango shi yana kallanta ta sa hannu ta karba ni fa bana son sa baya barin ido na gani sosai Samira ta ce ai ku ya zama dole kisa sai ki daga wannan yadda za a iya gani idan ki in ya so sai ki dora da wannan gilas ta zaro farin gilas daga jakarta ta mika mata ta sa sannan ta sa gilas din babban malami ya buɗe taro da addu'a tare da nasiha tsakanin amarya da ango ƙarshe ta fito ta karatun suratul baqara tare da tafsir Alhaji Ahmed mai nasara zuciyarsa ta tsumi da jin daɗin karatun Karime ta burge shi kwarai da gaske ya dafa Alhaji Kabir irin waɗannan yaran fa alhaji ba su da yawa a duniya kuma yawancin su rashin gata ke sawa a kasa gane baiwar da Allah ya musu ubangiji Allah ya biya da gidan aljanna amin in ji alhaji kabir da yake jin wani irin farin ciki a ransa bayan an kammala dukkan abin da ya kamata abokan abba da sauran jama'a duk sun wuce zuwa wurin walimar da alhaji amin mai nasara ya shirya a otal ya rage saura kalil da ya yi junaid da samir kawai a wurin su ma kalil ɗin kawai suke jira dan a motarsa za su tafi ya karasa wurin da ya ajiye motarsa ana ɗaukar hotuna ya ce da karime ke ku tafi gida haka kwa karasa hotuna a can bai bar wurin ba har sai da ya ga sun tafi gida har lokacin zuciyarsa ta kasa yin sanyi samir ne ya dafa shi mutumi na ka san fa yau na tare da jama'a ya kamata ka saki ranka sai wani huce kake banni samir yarinyar nan ce take son fata mare ta san wurin nan akwai maza da yawa ta fito sai wani yi take yi ta ja tsaki junaid ni kuma ban ga laifinta ba ta yi shiga mai kamala samira ya ce rabu da shi yana son sa kansa cikin haukan kishi ne kawai haukan kishi yana na ta kalmar cikin zuciyarsa tabbas abin da ya yi kama da na mahaukacin kishi to me zai sa ne kishin yarinyar da na tsana kamar mutuwa ta ai babu tunda shi kishi sai da so a kinsa ina dai kishin aure na ne kawai da yake kanta wannan ne ya dauke tunaninsa lokaci guda ya dawo da walwalarsa addu'a irin ta manyan mutane yan boko da gogagun yan siyasa tsarin komai yayi kyau a wurin nan an ci an sha an yi gaisuwar sada zumunci da taya murna duk abin da aka ci an kawo shi cikin gidan yawanci yan makarantar su ne ma kawayen nata da kawayen mama da yan uwanta karfe biyar da rabi kowa ya watse ciki har da sa'anta umar hairi ya zama na babu kowa ita ma aka zo ɗaukar ta tai mata rakiya zuwa bakin mota fadila ce yake ta lokacin da take ƙoƙarin shiga mota karime da a wani wuri na ganki ba zan gane ki ba saboda kyawun da kika kare dama na sha gaya miki cewa kina da kyau gashi aure ya sa kin gane haka dariya kawai karima ta yi tare da rufe fadila murfin mota daidai lokacin mota kalin ta shigo suna tare da samir fadila ce ta ce to ga angon naki nan ma karime kin yi sa'a ban taba ganin mata da mijin da suka dace da juna ba kamar ke da angonan naki karima ta kai hannu tana kokarin kaiwa fadila duka bata same ta ba ta goce ta nema ta dariya ke bakin nan naki baya gajiya da magana ai gaskiya ne inji fadila tana dariya to naji nagode inji karime ki gaida mama ki mika min godiya ta Allah ya bar zumunci amin sai kin ganni cewa fadila daidai lokacin da direban sai so tafiya tana juyowa ta tarar har lokacin kalil yana tsaye samir kuma ya gaba to nan za mu sa a sai shiri na gaba idan Allah ta mu a madadin wanda ta rubuta wannan littafi ba gidaje na biyu Hadiza Adamu Shitu Mrs Nuhu na Marwa da waɗanda suka aiko mana da shi Ibrahim da Maryam da Nana Hawa'u ɗayan Isa na kan kwana mai jama'a kwana singa sai darakta da ke kula da wannan tasha ta biyu ta FM Radio Kano Hajiya Sa'a Ibrahim mai gabatarwa Muhammad Umar Kai gama ke muku sallama ku huta lafiya